Բարև ռադիո լսողներ։ Օրը 5 շաբթի է։ Եթերում միշտ ներկա հաղորդաշարն է։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ կամավոր ռազմիդաշտ մեկնած հազարավոր հայորդիների թվում էր Արսեն Սեյրանի Գալստյանը։ Արսեն Գալստյանը ծնվել է 1992 թվականին Ստեփանակերտում։ Սովորել է Ստեփանակերտի Ավետիք Իսահակյանի անվան համար 10 միջնակարգ դպրոցում։ Ուսումնառության տարիներին Արսենն իրեն դրսևորել է որպես ճափազանց լուրջ, հասուն տղա։ Ուշիմ էր, աշխատասեր, պարտաճանաչ, շփումների մեջ զուսպ էր ու ճափավոր։ Պատկառանքով էր վերաբերվում բոլոր մանկավարժներին, ինչպես նաև շրջապատին։ Պատրաստ էր կատարել իրեն տրված ցանկացած հանձնարարություն, լինի ուսուցչի, թե ծնողի կողմից։ Իրջանասեր ու ընկերասեր վերաբերմունքով ու պահվածքով Արսենը վայելում էր բոլորի սերն ու հարգանքը։ Գազམ་ակերված, հավասարակշռված տղա էր Արսենը։ Սիրով մասնակցում էր արտադպրոցական եւ արտադասարանական միջոցառումներին, որոնց ժամանակ ակտիվ էր ու նախաձեռնող։ Հերոս տղային այսպես են բնութագրում Արսենի ուսուցիչները։ Արսեն Գալստյանը 2013 թվականից աշխատում էր հարկային ծառայությունում։ Արսենը կոլեկտիվի կողմից սիրված ու հարգված անձնավորություն էր, որի ապացույցն է նաև 2022 թվականի նոյեմբերի 30-ին անմահացած հերոսի հիշատակին Ստեփանակերտի քաղաքային գերեզմանատանը կանգնեցված խաչքարը։ Արմինե Մուսալյանն աշխատել է Արսենի հետ։ Ցավով է նշում, որ այլևս Արսենը ֆիզիկապես նրանց շարքերում չէ։ Կոլեկտիվում նա իրեն դրսևորել է բոլոր լավ կողմերով։ Նրան հիշում ենք որպես բարի, համեստ, հանձնավորություն, բոլորի նկատմամբ հարգանքով էր վերաբերվում, ու փոխադարձաբար բոլորիս կողմից հարգված էր։ Երբ որ լսեցինք նրա զոհվելու լուրը, ոչ մեկս չէինք ուզում հավատալ, որ այլևս չենք տեսնելու Արսենին։ Նա մեր հիշողություններում սակայն կմնա իր բոլոր լավ կողմերով, ինչպես որ իրականում կար։ Նրա իր նրա նման մեր քաջազուն հայորդիների շնորհիվ է, որ այսօր մենք կարողանում ենք ապրել Արցախում։ Նրա սխրանքը անմար է եւ բոլոր սերունդները պարտավոր են հիշել նրա սերնդեսին։ Գործընկերոջ Արմեն Սարգսյանի խոսքով Արսենը չնայած տարիքով փոքր էր իրենից, սակայն մշտապես ճիշտ ու ժամանակին բարի խորհուրդներ էր տալիս։ Արսենի մասին մենք շատ բան ունենք ասելու, նույնիսկ կարճ ներկայացնենք իր ծառայության մասին, այնպիսի անձ է եղել, որ բոլորի կողմից սիրված արկված է եղել, երկար տարիներ ենք իրար հետ ծառայել, այնպիսի անձ էր, որ ամեն մի քայլը, ամեն մի իր դրվագը մեզ բաներ էր հուշում, մեզ բաներ էր սովորացնում։ Մենք մեծ ենք իրանից, բայց նրա ամեն մի խոսքը մեզ ուղղություն էր տալիս։ Նրա մեջ հայրենասիրությունը շատ էր երրում։ Ես կուզենայի, որ որպեսզի ամեն մի արուզավակ իմանար նրա քաչ լինելու մասին, նրա արարքների մասին, որպեսզի մեր Արցախում մեծանան այնպիսի բալիկներ, որ լինեն նրա նման քաչ երեխաներ։ Շատ են նվիրված մեծ երազանքներ ուներ Արցախ աշխարհի հետ կապված, մեծ նպատակներ ուներ։ Շատ բան կասելու, անվերջ։ Արսենի հայրը Որդու կորստից հետո չի կարողանում համակերպվել իրականության հետ։ Որդու մասին պատմում է, թե ինչքան բարի ու համեստ էր, բոլորին օգնող ու խորհրդատու։ Շատ բարի ազնվություն։ Սրտանց ենք դերասեր։ Ամեն ինչ մի վատ բան չեղել է տերեխոմոտ։ Ես կուզեի մեր բալիկնին էս պահիդորությամի ապրին հայավարի արցախվարի հայ մնան դեշտա ատե մենք տան հետ մոկոլորի մտածում ու հիշելով իրանց վեր հայավարի չապրին այդ մեր երկնային հերթեն մեզները չին պիտի արցախը մնա կամավորա գնացել աշխատում էր հարկայինում ասում խելի ասմադե պապ եթե ես չգնամ, բա ով գնա, աշխատանքը թողնեն ու իրար հետ պարաշացիել եք, ասեմ դերա վասմախել ես պիտի գնամ։ Դա դե ասեմ գնաց գնաց։ Իրա հոր տղան է, պտուղը ծառից վերուչին գա։ Մինչև նոյեմբերին ուզում էր որ ամստանալ դաժան պատերազմը չթողեց։ Ես շատ եմ իրան մանենք։ Ու ես բարձր եմ որ ինքը կար սահմանած, բայց ինքերոջ համար վիրավոր ընկեր կար դաշտում։ Անելու ժամանակ ասում եմ, մենք համ կրակեցին, ինքը ընկավ, պարկավ, բայց նորից հելավ, նորից հելավ մոտեկաց հավատեն վիրավորին, խտացած են ուզում եք դերեր, մի հատ էլ սնարատ պայտովը, ինքը հադրութի ինքն են, բայց իրան գտել են խազեզած հոպքում, լի տեղը տենց են բարձրոնք այլ է տենց ամենաբարձր բարձրոնքը, հոկտեմբերի 22-ին, ես որպես իրացնող ես զգում եմ ինքը ամեն օր ամեն բայց մի անգամ զանգում էր ասում ապա պետք չի շատ այդ օրը ես զանգ չէ ես էլ զգում եմ կոչ բայց ինքը չկա սպասում եմ առավոտ երկուսի մեկը ինեն է որ զանգ չեկավ այդ ես իմացա որ ինքը չկա այդ նույն օրը չէ մի ամիս հետ ադենը գուզեր չէին թողում ես մեկը մեկ դե հա ոստեղից իրան բերեցինք ստեղ ստեղից արան Երևան դենք այ բանի մոմենտով իմացանք, որ ինքնալի շատ դժվար է, շատ ադժվար։ Առաջ չէի կարում ապերը, բայց հիմա ես եմ ուզում ապեր հանում այդ երեխոցը։ Չնայած ցավն անասելի է, սակայն հոր միակ երազանքը Արցախը հայկական պահելն է ու Արցախում ապրելը։ Պետք է արժանավայել ապրել հերոսների արյամ շաղախված այս սուրփողում, միաժամանակ պատվով շարունակելով նրանց կիսատ թողածը։ Այս կարծիքին է Արսենի հայրը, Սեյրան Գալստյանը, ով չնայած վատառողջ լինելուն, փորձում է ուժ գտնել իր մեջ, ապրելով հանուն միակ աղջկա Գայանեի։ Ինչ ես իմ երեխայի կրծրալ շատ բարի ելել, շատ ինքին դետե սաղա, միշտ է սաղա, միշտ է հավատում ոչում, որ ինքի կավիչ մզնի չի, լավ հնգրություն այլալ, ունդի վեր սաղը նի, վիրասնետ նի, կյանք շարունակ է հալյանորա, սկսալ կյանքը հալյանորա, ուզեցալ վիրան կյանքը ստեղծելավ, դե դի ասացվալ, այդ գրևը թողալամը սատեստի զանգում է Ոլոխլավա արխային կացի։ Ոլոխլավա եզներ վախ վեչելով բինանյան գելանում գետ ու խախտելու բք։ Ինքի ուբերին այլալը վեր խախտելու բք թող քաուցունի հաղուցունի ընկերունքով ինչը ինքը մտքավելալա երազանքն պինե յուրանք լոկադարին նավերնե ինքն դղան եշմա տեսնումա կորխանա յուրանցամին լավ գործերան մոր Նելի Դավթյանի խոսքով Արսենը պատերազմի օրերին հաճախ էր զանգում հարազատներին, իր խոսքերով բոլորին գոտեպնդում, երբեք չէր դժգոհել։ Հակառակ դաժան իրադարձություններին Արսենը միշտ վստահ էր, որ կհաղթենք։ Որթեգորույս մոր միակ երազանքը խաղաղությունն է։ 28-ամյա Արսենի կյանքի թելը կտրվեց 2020 թվականի հոկտեմբերի 22-ին Մարտունու հարակից տարածքում վիրավոր ընկերոջը մարտի դաշտից դուրս բերելու ժամանակ։ Պատերազմից հետո հարազատները փնտրում էին Արսենին։ Արդյունքում 1 ամիս անց ԴՆԹ փորձակնության արդյունքում բարձվեց Արսենի ինքնությունը։ Նա հուղարկավորված է Եռաբլուրում, հետմահու արժանացել է արիության համար մեդալի։ Միշտ ներկա հաղորդաշարներ եթերում, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Դաթև Զարգարյան։ Մինչ նոր հանդիպում։